Bueno, pues estamos de nuevo en las tareas, en las tareas eh, contrainformativas, desinformativas. Contrainformativas, lo que es un poco ese espacio RT Guía de, de Sinchili y Heiser eh, RTGA, que es un poco ese espacio, pues un poco esa recogida de todos los, eh, diríamos, todas las denuncias, testimonios que salen desde abajo y que no quedan eh, expuestas en los medios de comunicación que, tenemos por ahí. Estás en una radio libre y esto, pues bueno, de alguna manera se, supera y se, y se buscan estos hilos y renovar Vamos hoy un poco la crónica de Isa. La crónica de Isa que, llega yo, yo, yo, de nuevo a Opa, Opa, Aupa Isa. Aupa, a aupa, espaldiko, gebazan garaia berriz ¡Ya, ya sutan nintzen. Así es, y, y, bueno, eh, les decía a nuestras oyentes y, oyen, y oyentes que que recuperamos esta crónica un poco de carácter internacionalista, con ese punto de vista desde, desde allí, Hamburgo, que nos facilita algunos accesos como digo, a, cuestiones que, desde aquí no vemos tan, tan fácilmente, o por lo menos no tenemos un acceso tan fácil. En ese sentido, Isa, pues bueno, eh, un abrazo, unos besos para, allí y para la tarea que, guardas para, para y Kiratia. Y si te parece, pues es el, ahora es tu momento. El micrófono está a tu disposición. Bai, bai, ba, posten naiz, irrikitan nago, irrikitan nigoen, askotan, askotan, eondu, eondu naiz, e, zuekin, e, izketan, esaten, noiz aziko geha berriz, badaki dos pakizunak esan dituzetela, bai. saroaren lehena, egon politxe esan zela, urte urrena badugula, eta, bueno, ba, hemen e, gaiak, e, zorionez, zoritxarrez, e, mugimendua, e, badago eta jun dira pilatzen eta eta bueno ba gaur e, agian sarrera iteko eta pixka bat e, e, urrengo azetarako ere gustua edo <laughs> zapore pixka temateko zer zeintzuk izango itzugun segurazki eta jarraiean e, gaiak ba gaur e, bakarrik aipatzea e, bueno gai nagusi bat eta azte eta hilabet hauetan asko kezkatu gaituena bai. eta eta mugitu gaituena, mugitu zentzu guztietan, bai kalean, eh, baina baita ere barrutik ere, da eh, kobane iria eta rojaba eh, distritoan, gertatzen ari direnak, ba, hor ditugulako, e, bai lagunak, e, zentzu guztietan, esan, e, ba, proiektu bat aurrera eramaten ari dialako, bai. rojaba e, errefusatuen eremu bada, e, siriatik eta alde egin beharreko kurdoak eta bertan badago ba, proiektu bat, experimentu bat, eta nun e, eh, e, eh, erligio korrent edo erligio ezberdinetik datorren jendea edo, edo gizarte mm, eredu ezberdinetatik datorren jendea saiatzen ari da, ba, bueno, ba, esango nuke agian hitz haundiegiekin, baina mm. gizarte mm, edo experimentu bat egiten eta hain zuzen ere hor da, ba, estado islamista delakoa edo E, ba, bere era soportitzenak edo aurrera damaten ari dela. Bada, oro diguzietaz informatuak zaudete, badakit komunikabide haundietan ere horretaz hitz egiten dela, baina guk hemen e, e, oso gertutik bizi izan dugu e, han gertatzen ari direnak, bai eta hemen hamburgon ba, kurdiarrak, eta ez bakarrik kurdiarrak, jendea jarri da, martxan eta izan ditugu mobilizazio handiak e, Rojava edo Kobaneren alde e, eta bueno honetaz nahiko nuke urrengo astean zehatzago hitz egin ba. e, baita ere ba, hemen gertatu direnak e, E, ba, <laughs> erligioak berriz ba. indarra hartzen ari direla eta olako e, enfrentamendu e, religioso edo sasi religioso ematen ari da, bai. eta hamburgoko salafistak, e, korronte islamista bat, e, bortitz eta, eta, eta violento e, kurdearren dia e, kurdearren kontra eta e, baldin bazan kurdearren aldeko edo kobaneren aldeko e, ekitaldiren bat edo ba, azaldu dira e, ba, E, esaten duen bezala modu bortitzenean, e, matxeteak zirela, edo zaurituak izan direla ah. oso egoera larriak eta eta izugarriak e, gertatu dira mm. hemen, eta bueno, poliziak hartu du askotan hartzen duen jarrera, ba, begiratzea, edo edo babestea beraiek eh, eh, eh, azaltzen duten moduan, baina, bueno, zaurituak izan du dira Hamburgon bertan, izan zan batez ere konfrontazio berri bat. E, momentu honetan badirudi hori etelago edo lasaiago dagola, baina bestalde batetik kan e, hasi dira huliganak edo futbol zaleak eta huliganen artean zoritzarrez badakigu askotan jarrera eskertiarrak eta ultra es, es, e, <laughs> eta hmm. e, jarrera ultra eskuindarrak daudela eta hoiek hasi dira orain salafisten kontra ordun oso hmm. gauza nahastua bai. e, sortu da ba zeinek erabiltzen duen zer Horregatikan, e, nik uste dut interesgarria dela urrengo astean gai honi e, denbora astia eskaintzen badiogu pixka bat e, ba, dauden aspektuak aztertzeko. Bestela, e, flora badakigu as, askotan izegin dugu florataz, ba, bueno, flora e, etxea edo erosi du orain Hamburgoko fundazio batek. <laughs> Orain, uh ura edo ez da horren aberatsa nunbait edo badirudi e, berak nahi zituen egin nahi zuen dila edo <laughs> egin nahi zuen e, negozioa etzaiola ondo atera e, floraren jabea e, bueno jabe pa, paperetako jabea eta bueno azkenean fundazio batek labetz fundazioak mm. Eh, e, esperetik edo sozialdemokratik gandiko sogertu dagoen fundazioa eta hamburgoko e, gobernuarekin ba, harreman estu daukanak, horrek erosi du flora eta horrekin badirudi ba, momentuz, bueno, florakoek behin esan zuten eta berriz esan dute e, flora beraiena dela erabiltzen dutenena eta bizia, bizia ematen diote dioten arena, baina, em, bueno, momentu nean, egoera badiru ilazaitu idela, e, e, fundazionek esan du proiektu sozial eta lekua izan behar duela florak, eta, bueno, ikusiko dugu, askotan e, olako promesak eta e, aldatu egiten dira denbora dekin, baina momentuz, e, flora ere, ba, edo floran e, e, egoera ez da txarra. Izaten izuen, gaiak eh, pilatu dira eta jarraituko nuke gaur luze eta luze badakit eta agian gero eh, beste kronikatxo bat ere izango zutela eh, bertan e, guke mendikan ere kontatuta ba, horreko asteburuan Berlinen, parafernalia ondia eta zea ondia izan zan, arresiaren urteun ah. rena zala eta ah. bueno, agian badaukazute hor e, kronikatxo hori jartzeko aukera. Eta azken puntua, eta jarraituko dugu rengo asteetan zehatzago, eta egongo da horretaz ere hitz egiteko beharra, baina mundu Alemanian izan da atxiloketa bat, e, eta di, bai. etakoa izateko leporatzen diotena, eta bueno, Mannheimeko gartzelan dago Tomas Elgorriaga eta hemen Euskal bai. Herrian lagunak taldeak ba, jarriko dira horretan, ba, babeslanetan, eta, bueno, hoendikan ikusteko dago zer den gertat lortuko dena, Frantziak eskatzen du estraizioa, Espainiak ere, eta bueno, baina honetaz ere Alemaniatik hitz egin beharko dugu. Beraz, gai pila bai, eta bai, bai, orain asteko astero <laughs> hor hor izango gea. Mm? Ondo ba, Isa, mi esker. Ba, I... Eta... Y bueno, dejamos, sabemos que tienes ahora una, salida, un poco una cita. Y desde luego, esto, esto nos ocurre porque, pues bueno, porque la, maquinaria empieza a andar y, ya irá entrando esos temas un poco ahí desmenuzados y con, posibilidad de hablar detenidamente de todos estos que nos has dicho. Muy bien. Pues seguiremos, digo, eh, siguen las movilizaciones, seguirá ahí para el 29 de noviembre también una manifestación antirrepresiva en apoyo al movimiento kurdo que sigue penalizado en Alemania. Eh, así que de aquí en, las próximas semanas ah, tenemos, tenemos que hablar. Muy bien, porque tengo algunas citas para comentarte y ahí las pondremos en juego. Usu bat. Zuei, zuei, zuen hori tamar urten gatik eta gaurko, gaurko saioan gatik ere. Aur. <laughs>